cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan mugun nufi an yi wani sarki a ƙauyen dukawa da ke ƙasar gwarabjawa mai mata biyu da ɗa ɗaya ƙwal kamar rai. Yaron nan yana da wata saniya da ya gada daga kakanninsa na wajen uwa. Ananan-ananan, sai wata rana mahaifiyar yaron wato matar sarki ta kwanta rashin lafiya. Ɗaya matan sarkin kuma ba ta taɓa haihuwa ba, sai uwar yaron nan ta sa aka kira kishiyar tata. Da ta zo ɗakin uwar yaron da take jinya sai ta ce, Gani ‘yar uwata, yaya jikin naki?’ Da ƙyar mai jinya ta ɗaga kai ta dubi kishiyarta ta ce, Da sauƙi, amma ina jin ciwon nan na ajali ne, saboda haka, yaron nan na baki shi amanar Allah. Da kishiyarta ji haka sai ta ce, Ai ma, ba sai ce in riƙe shi ba, ai ɗanki ɗana ne, saboda haka zan kula da shi kyau, amma ni na fi so ki samu lafiya ki warware mu ci gaba da zaman mu tare kwanaki kaɗan da yin wannan magana sai uwar yaron nan wato matar sarki ta amsa babban kira ta bar ɗan nan a hannun kishiyarta kishiyar ta ci gaba da renon wannan yaro bayan nan kuma sarki ya rasu a sanda ya rasu yaron nan ya yi ƙwari har yakan je kiwon shanu to a cikin shanun akwai wani mai baiwa wanda tun sarki yana da rai ya ware shi yana ba shi abinci shi kaɗai ana nan ana nan yau da gobe kishiyar uwar nan ta fara tunanin yadda za ta mallaki shanun nan ga baki ɗayansu ta hana yaron har dai ta fara tunanin yi wa yaron nan makaru wato asiri wata rana ta dafa abinci ta sa magani a ciki ta ajiye Dama yaron ya saba yi wa bansan nan waƙa a kullum idan sun fara haramar komawa gida daga wurin kiwo. Idan yaron nan ya wuce gaba yana waƙa san sai ya be shi, sauran shanu kuma su bi bayansu. Kullum haka ake yi har sai ranar da matan nan ta shirya yi wa yaron nan sanmu. To da lokacin komawar shanu gida yayi sai yaro ya fara yin waka kamar yadda ya saba to amma sai ya lura babban sannan ya tsaya daga baya yana kaɗa kai yana waƙa a cikin waƙar yana cewa Kai yaro, kai yaro, jalla jalla, idan ka je ka gida, jalla jalla, akwai tuwo a bakin murhu, jalla jalla, kar ka ci tuwon nan, jalla jalla, akwai magani a cikinsa, jalla jalla, ka je ka zubar da shi, jalla jalla. Da yaro ya ji waƙar nan sai ya yi mamaki. da suka dawo kishiyar mahaifiyarsa ta yi masa sannu da zuwa cikin fara'a da murna ta ba shi abincinsa shi kuma ya zubar da abincin ya samu ‘ya'yan itace ya ci daga nan ya shiga ɗaki ya kwanta da gari ya waye sai matar ta tashi da wuri ta je inda ya kwanta domin ta tarar da gawarsa amma sai ta tarar tuni har ya yi shirin tafiya kiwon da yake yi. Wato lafiyarsa ƙalau babu wani abin da ya same yasa, mamaki da haushi suka kama ta, amma sai ta kan ne, har aka yi kwana uku yaro garau yake. ganin haka sai matar nan ta koma gidan bokanta ta yi masa bayani yaro fa bai mutu ba boka ya aikinsa ya shaita mata cewa idan ba ta kashe babban san da ke gidan nan ba to babu yadda za ta yi ta samu rinjaye akan wannan yaron kuma idan ya bata wannan maganin har yaron bai ciya mutu ba to washe gari za ta haukace ta yarda da wannan sharaɗi ya ba ta magani tare da bayyana mata yadda za ta haɗa shi domin ta sami biyan buƙatarta. Bayan ta koma gida, kuma kafin yaron ya dawo daga kiwo, sai ta yi ta ƙulle-ƙullen dabarar da za ta raba yaron nan da babbar sannan har dai ta sami wata dabara. Wato ta yi ƙaryar cewa tun kafin sarki ya mutu, ya ba sarkin gwarab jawa kyautar babban sannan kuma dama domin haka ne ya turke shi ta je ta gaya wa sarki haka ta ƙara bayanin cewa san ya shaƙu da yaron amma yanzu dole ne ta cika muradin mijinta wato dole a kawo sannan gidan sarkin gwarabjawa ta ƙara da cewa takan yi mafarki da mijinta yana fushi akan cewa da ba a kai wa sarkin Gwarabjawa sannan ba. Ta nemi sarki ya tura dogarai a Kamosan. Bayanin wannan mata ya yi wa sarkin daɗin ji, nan da nan ya sa dogarai suka kama sa ta shiga gaba suna bi har ta kai dogaran nan inda yaron ke sa, haka kwatsam ya ji sa ya fara waƙa shigen wadda ya saba yana cewa Jalla jalla idan mun je mu gida yau jalla jalla za a yanka ni jalla jalla idan an yanka ni jalla jalla kar ka yi kuka jalla jalla ka ce a baka kai da ƙafata jalla jalla sai ka fito kiwo jalla jalla ka binne kai da ƙafata jalla jalla da yaro ya ji haka sai ya kore shanun suka tafi gida suna isa matar ta nuna wa dogarawa san suka kama shi da yaron ya ga haka sai ya tambayi matar dalilin kama san ita kuwa ta ce mai gari ne yake so yaro ya yi kamar bai san makircin da ta ƙulla ba ya ce to ni dai ina roƙo idan an yanka a bani kansa da ƙafafuwansa dogarawa suka ce daman idan ma ba a baka ba zubarwa za a yi saboda haka ka samu dogarai suka yanka sa suka feɗe suka ba yaron nan kai da ƙafafu shi kuwa ya je ya binne su kamar yadda sannan ya ce ya yi aka kwatsam sai ya ga san a gabansa ya miƙe yaron sai ya ga abin da ya fi a gare shi ne ya bar garin domin kada wata rana matar nan ta yi masa illa ya kora shanunsa ya runtuma uwa duniya ganin an yanka sa matar nan ta haɗa sammun da boka iya bata a cikin nono ta ajiye ta shiga jiran yaro ya dawo daga kiwo shiru-shiru bai koma gida ba balle ya ci sammu da ta ga haka sai ta shiga neman sa, har gari ya waye mata same shi ba sai ko ta hauka ce yanzu haka idan ta zagayo za ka ji ta tambaye ka ko ka ga wani yaro yana kiwon shanu amma ta fi wa makiyaya da manoma wannan tambaya tunda a daji take yawon haukanta ƙulunkus kan kusu yara yara da fatan muna ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi ni aminu jibril gwadabe ke cewa saduwan alkhairi gata gata na